Yeah. Mevla'ya Seyyid-i kainat Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa Rabbim kuldur cümle işte her kula Allah'a إذ كفروا birliğine şek yoktur. Gerçi yanlış söyleyenler çok durur cümle alem yok iken Başlar söze bir vasiyet Kılavuz evvelsi de Ol vasiyet ki derim her kim tuta Mis gibi kokusu canlarda tüter Hak'tan الصحيحة إلا şakir aşkın pervaneye bak ibret alalım pervaneye bak ibret alalım Aşkın ateşine gel bir yanalım Aşkın ateşine gel bir yanalım Doğ. seyran edelim devrana girip seyran edelim eyvah demeden Allah diyelim la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah Günler geceler dur durmaz geçiyor günler geceler durmaz geçiyor sermayen olan ömrün bitiyor sermayen olan ömrün bitiyor bülbüllere bak efkan ediyor bülbüllere bak efkan ediyor Ey gonca çıl mevsim geçiyor Ey gonca çıl mevsim geçiyor dost dost dost Devrana girip seyran edelim Devrana girip seyran edelim Ey لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله Yok alametler belirdi gelmeden Ol Rabiul evvel ayın nicesi On ikinci gece isneyn gecesi Ol gece ki doğdu o Göklere tek nur ile doldu cihan Gökler aşıldı, fetholdu zulem Üç melek gördü elimde üç alem Biri meşrik, biri mağribde anı Güzel kızları geldiler Nurdan kumda sardılar Muhammed'e yüzler sürdüler Muhammed doğdu gece şefi'an müznibindir Muhammed Mustafa Vasfını bu resme tertip ettiler Ol mübarek nura tervip ettiler Amin ey der Kün vakit oldu tamam Kim vücuda gele ol hayrul enam Susadım gayet hararetten gati Sundular bir تنالوا جنة ونعيما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين آمين اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى Tahhir kulubena min kulli vasfı yubaiduna an müşahedetike ve muhabbetike. Ve emitna ale sünneti ve cemaati ve şevki ila likaike ya zelcelal ve ikram. Birahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ne oldu bugün? هذا ilahe illallah Allah yolu yekdir yek La ilahe illallah O birdir bir tekdir tek La ilahe illallah O birdir bir tekdir tek La ilahe Hep o yolda yürü dur La ilahe illallah Hep o yolda yürü dur La ilahe illallah Eğer iki cihan Gam gülür alem merhaba ey kânir irfan merhaba merhaba ey bülbül-i cemal Hak'tan olmayan küda Ya Habiballah bize imdat kıl سيدنا محمد الذي جاء بالحق الم لتنذر أقل فكرة ما زهالي فهمها الرفض الفضل شرح يتمش بنا وجهه hatta kılmışam Hatta bu şiatası çok kerim Ol zayıf ümmetlerim halin ola meni nice you. kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua, bizim için hayır dua. Kılanlara selam olsun. La ilahe illallah, Allah la illallah Allah la ilahe illallah Derde derman ya Allah Ecel büker belimizi Ecel büker belimizi Söyletmeye dilim Hastayken halimizi, hastayken halimizi Soranlara selam olsun La ilahe illallah Allah la ilahe illallah Allah la ilahe illallah Allah la ilahe illallah Allah la ilahe illallah Derde derman ya Allah Ahri alem göç eyledi dünya dünyadan Eshablarım size olsun elveda Bize gel Oldu o yüce Mevla'dan Eshablarım size olsun Yaşlar doldu gözüne Bir figandır düştü halkın özüne Ciğerpare Hasan'la Hüseyin'i almış 好嘞。 Koluna el bağladı Ağlıyor ben dedi ey canım baba Gönlümün sultan cananım babam Ölmesen sen şun ben öleyim sen sağ ol ya Resulallah ben sana kurban olayım şefaat ya Resul Muhammed Mustafa dedi ey canım gözüm sen Azrail'i Arabi mi sandın kızım yüzleri gül dilleri bülbülleri hoş kokuludur saçları analardan, babalardan Kiminin annesini babasını alıp yavrusunu meledi Kiminin yavrusunu alıp annesini babasını irletir Hiç kimse elinden kaçıp kurtulamaz Ölmemek için çare bulamaz Aman ya Rabbel alemi. Bu dünyaya gelen Kimseler ummasın bu dünyadan medet Her ne türlü çok yaşarsa bir kişi Akıbet yine ölmektir anın son işi Ya ilahi Cennetine girenlerden eyle bizi Cennet hicre cemalin görenlerden eyle bizi Bu dünyanın cefası çok Kimi aç gezer, kimi tok Şol mizanda sevabı gelenlerden